yen dobel nyawamu tangiyo oke semute nang kene wong mati kok pindah nggon oke semute yom yom sapa yom dipati ayo kene nek arep jabut nyawaku nek kowe nopange ndak jabut gigimu ora protol aja dundang bagong ora bubar dewane aku ngamuk tenan saiki wah bro gegeku gegeku kesat lit lit lit lit mel mel mel mel wis sanggeni Wisnu Pratinto oh. Bisang geni moyo wisno pratinto Bung Wela tenan Pukulun betoro guru ngetapake perawadio bolo Monggo aku mengijen belas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem Petro ya ora gelem. Alasane warna warna Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? urip ya mung doyak-oyak oh bangkrut cete mbok ya. Wong ngopo aku urip esuk 2000 awan 2000 bengi 2000 ah. sedina paling ora 15 sih. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembane ngarepe Becara Guru isin aku. Ah. Semar wis cerita dhewe bapak iki kakange Becara Guru. Ya bener Becara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono karo kakange. Blas orang, duwe tata krama. Gong. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngimangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, ra ora sembrono lho. Iki totokane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa kowe adiku sing tak tresnani kowe lara aku ngrasake lara kowe mati aku ngrasake mati oke petro piye aku yo padha wae kon ngewangi ro kowe gong nek pancen wong loro wis siap mati ayo maju bareng-bareng nek kowe kira-kira eman karo pantimu kowe tak eman truk kowe tak eman reng bali yo kana rasa melu perang pokoke kowe tak nai tanggung jawab nguripi bojo anakku nek aku mati aku kakangku arep tak kake sapa oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang wis nek ngono ayo dijepi wong loro ora usah tekan kono-kono kok diwane tekan kene nek iso rembuke digawe sing apik rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan nek ora iso nek ora iso ya apa boleh buat ya terus ha iya ya sae-sae awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggar seneng melu anggar susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora cah nesu wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok Aku gawe ngau kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae kok ora. Dinane kene sapa ngetok ngewangi Betara Gudewa sapa wae? rasa do mundur. Atereng. Ha ah, iya. Petro yo rasa mundur. Rasa. Kowe oh, do maju Petro maju. Ah. Aku tak mundur. aku tak mundur, aku tak mundur ora. Goreng wis ceng kleper kalu. Dewa iki do mabur yo. Ha ah, iya yo ampuh kok doan. Amun dien kok tekan kene dindani kene bae. Heeh. Adopane rek. Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ong kono magawe gelar ira wang nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa. Yo, ulun dewa. Oh, dewa kok terus. Ah, iya. Sapa asmane? Takon karan ulun, Bagong Waspadakno, ulun Batara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film iki? Ah, Dono Kasino Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Batara Indra. Batara Indra, putra pukulan Sang Hyang Batara Guru. Wedan. wis gedhe anake iya sing nguri sapa aku yama dipati bagong ha yama dipati tukang apa dewa tukang jabut nyawa wah ngati-ati truk wis disediake malaikat iki lho nek kowe melu niat perang tenan ndera sawedi iki ana yama dipati karo Indra Betara Indra Betara Indra Bagong nun Bapakmu nanti? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti adewe are gelut. Iya, gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep aku kowe dewa, terus aku ora basa karo kowe. Aku kualat po. Apa, Ndra? Lho. Aku kok teratapan ya, terus aku tak rasa melu, eh. aku ya deg-degan ireng suwe-suwe gong sing nanggo tata krama to. Wedi. Jire. Minggat kono. Ah tandangane dhewe cangkok nyelek kutis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis kalon-alon ya. Heeh. Terus karemu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu diponirmala ora mangan pelem ora masalah Memperkara perkara peleme aku ngorbanke derajate wong tuaku ki aku anak model piye ndro aku tak takon karo kowe hah aku anak model piye bapakku ki ndek derajat arepa bapakku ki wong kere gedibal wong melarat Neng kae sang iwang ismaya. Kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. kon nyembah dramane bapakmu waduh malah muring-muring ngopo ya mas ketok jenggotmu we. aduh aja aja kok kelabang sisan kowe omong arep dikelabange kok bunga ora jama anjo kowe tekan ngene arep ngemeksa karo bagong ora mungkin aku ngikhlaske bapak kok nyembah karo dewa ora mungkin ora entuk pelemer tangga jiwa ora apa-apa Ora oh, entuk jambu dipener malah ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra meng ngigo pertikele bapakmu to, Ndul. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah meng bapakku tok, mergo luwih tuwa trimane bapakmu. Kowe iki ya ganggong, ganggong. Kowe nanya lo aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas angling darmo. Angling darmo dengkulmu melocot ora. Hah? Omong iki anake le kok. aku anake bapak kok bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku kowe iku jenenge nyela bapakku ki padhe nyela aku kamas ora kok cengengesan ngono wis dalah wani karo para dewa sing tak wedeni apamu aja kok mengko bapakmu wis tak tantang kok kok mengko Wendra Ndra bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe aneh-aneh ayo ngejawab ora minggat legandang dening tanganku legandang jangan legandang begadang jangan begadang ah, macem-macem lah. tiba tanganku ora jengkeang mati dening aku pangoh ayo ni ngajati lho Ya. ane karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Oh, ora ngamati piye? Ora ngamati apa? Ya mau dipati karo ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada, ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripa tambane semono ora weruh lho. Endo eh, lagi areng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Wus cangkem ora. ngomongan sak penake dhewe ora. Ah ora weruh, maju kono, kandhangi nek pancen mani. Siap. Lenggah kene, Mas. Yo. Ya mulai ya. Nggak ya, mau mulai. Ini percuma buang-buang tenaga. Kok iso? Ah, semua diwane ampuh. Heeh. Kaya yang mau ketonyo bola-balik, Kong. wih lho eh menjoto. eh tak gunyer mari lho. ya Rasa semua Aku anggere menjoto sidik lho tak gunyer mesti kimpas kok, tuh Oh. Wis kulino aku. <laughs> Apa? Heeh. Anggere ana galuk tulung lho nah, orang galuk tulung ya rata aja aku ya ngerti kero hmm. aku ngantem dewa gak kena gak iso mm -mm. lemu ngantem gak nopo ah tak arandas untuk jis ngomong mudar neng kaya keletan sekilan ki kaya ora kena kaya lembu sekilan ha hmm -mm. do goblok do gelem nganggu lembu sekilan oh aku duwe tak buang kok lah mergane kayane kena ning kurang sekilan, ta, Tru? Heeh. Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah, tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kayane Lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak biyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kok nganggo ajeng lembu sekilan, kuwi ngan disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirau aja nggon dada. Ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembase, nyembase. Ngantem kene. Heeh. Mm. Bebas sak karemu. Oke. Heh, kayang nggon saklar. Ra kejek-kejek ambok. Nyembase, nyembase. Oke, mati jeneng aku kowe, wajah. entekmu tenagamu iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Oh, eh. Ingat, oke. Kakang Bathara Indra kena apa? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya ngembuh. Aduh. Mboyo diwenehi apa to apa minyak apa? Menumep apa piye? Waduh, tenan. kae gek menungsa apa ta Kakang Yomo Dipati Brama jan ati-ati lho Ma Bagong medeni ngantem kok dipaski ngon saklar Waduh Wah mulese ora jamak-jamak ora ilang telung dino Bagong keparat ora minggat sing arep aku kelakon lho sapa kae wayangan dhewe tiban geline Bathara Brama ora gladran aja tuntang para dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brahma, ha? Bathara Brahma. Dewane geni. Heeh. Mm -mm. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget ngoyak aku, Tru. Ha ah, wis, iki sapa sing arep nanding ridane Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ora ana to. Ha terus? sapike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting tanting isruh misruh pikiran kok kene bubar wae nonton streaming ya ngono terus karang ya wong ki kurang marem kok ya lah iki iki kene krungu ting ting ting ngono kene kaya buyar pikirane kowe piye caramu supaya geni kae mati oke oke oke, oke. mati. Awe kok iso-iso tanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang. Modar. Piye cerdas ta aku? Ya iya ya iwake do mati kuwi. Oh, oh, oh, Waduh, senane sing duwe terus ah, ha iso apa-apa. ra masalah sing penting kowe slamet, sing penting slamet. Oke, enteno. Rama genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Adake aku cah cerdas e. Heeh. Mm -hmm. nganti Bathara Gromo liwat kono. Apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlempet rono. Lebes meneh. Oh iya. Tro, tro. Apa kuwi? Kene wedi. Ulah ajar ngono. Kene iki deg-degan terus e malah Aja eh, no Bathara Bara warta kapake. Kapake ya terus kaya kalah. Ampuh, ayo ampuh. Ajak e. eh, gelut wae. Wah, ngkon aku semales nutuk sakrar. Hmm. Jeli aku. Angko jeli. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem malah tak rasake. Oh, semene, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brahma. Opo, dusunmu tak bumi angus piye dusunmu bumi angus wah mati dene cenanangan Apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Eh, kamu mau kapan kuwi? Kuwi ndurung kuning-kuning, ning iki, Mas. Kene tak ratake kene. Ah, ya, tak ndasmu. Eh. mungsu dewa sapa-sapa siabut nyawamu mudar ayo tangiyo tangiyo wenen titah pengpengan ora jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo oke semute nang kene Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe lena pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang bagong. Ora bubar dewone aku ngamuk tenan iki. Wah! ana kawan murang toto wani gawe geger putrane nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon Cestri Sura kelakon ngobar dusun pring atus dina iki sabar gong sabar gong colke colke aku naik ngamuk nih wis ora wedi karo sapa-sapa colke gong sabar colke colke gegeng ngecolke ora kowe ha manungsa ra tatanan Nyo aku antem ana ora apa-apa. Wis tutuk ana. Tutuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tutuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Aduh kuwi tak andani cis kok karo es. Ha ah, iya. Heeh. Mm ha -mm. iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Hmm. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Hmm. Aku mati ikhlas ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Karena mbiyen leng menteng. mikir garenge. Eh. Dadi ora kira ning delik matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki mung ora tanggung jawab. Oh, sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Ana padha nomes tak kayang wingi-wingi to. karo bapak yo wani to yo. Amangkel ah, aku. Kae iki ngono kae isane ngomong nek kon temandang, eh Gusike. percaya nek bapak iki dewa. Percaya ampun njaluk tulung bapak. Pak Betara Guru nggawa cestri suwa. Ngono. Ngene bapak, eh aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi ra kowe. Nek kok bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngene to. Pak. Ah, ngono, ngono. Mir. Pak kok mir kuwi to? Pak Betara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si is. Ah, bener guru gawa si si Karo si Tri apa tri, Trisula. Tri Tri Cis Trisula. Ana jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar. ora! Eh, ngomong sini, sini, ayo, sini, sini, ah, sini, sini. Hmm. ketiwasan, Mbak. Eh, ketiwasan ngopo? Bedara guru nggawa cestri sula. Uh, hmm. tenan ta, Tres? Ah, kurang ngerti urusan dewi enggak eh, nggak sih enggak ojo ngono kuwe mengan aku apa lo karo kata kata niki apa lo ya gue sih di rumah kisi kita orang juru berdei pak hmm cara guru gak cerita sulo hmm ada teh Awas bakal luas saka kowe. lah salahe. Wis nengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Uh, guru kuwi sesembahaning para tita. Ana nganti guru nggawa cesti sula. Uh, eh, tanda ngono dhewe. Uh, ya ngeri ya. Bu. <laughs> Nesu. Si Maria. Aduh. hmm wong tuwa kok diciluba guru nggawa apa guru nggawa cewek kaya sis brana ora truk nek ndupak mbok wisuh sik truk le lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem ya ora apa-apa guru nggawa cestusula. Ha, Pak. Eh, penyakit gugu arepe dhewe. Anakku Wardidu karo cestusula iki anggape guru iki pikirane nendi? Ha, minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe. Asem ah, iki. Ini sering-sering aku pas seneng ngene ngono kuwi. Eh, ngisen sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Huh, cukur rasana. biasane kowe ngono kuwi eh kowe iki anakku nek aku ora tanggung jawab sing are tanggung jawab sapa mikir cestri sura ben temancep neng wetengku ikhlas ikhlas ora ikhlas ngopo ya ayo mundur heeh mendek temancep ha iya mendek semar mudar oh kowe mikire tekan cek kok sik nek iki mati heeh Oh anak guru garing itu lemah. Oh, cahitian ora. Ada? Oh toh oh toh. Nonton Hmm, bos -mm, ikir lagi harus kok. Ngatos-ngatos lupa, eh menengok, menengok. Rasa kon ngati-hati. Iya, wih. Aku jari harus males nanti, dati anak itu mari cetil pritum wis ngrekoso glo kae Pak wis arep tekan kene tangane bedara guru nurup kae mublar kono Pak hmm ah hmm wae yo wae ta dre sembrono ta hmm hmm bah aja to kok ngene kok usah winake dhewe eh, tekan kene kaya ngopo nyangking cestri sular go ngopo? Hmm? Hmm? Ayo wang sular. Harbok go ngopo? Ulo badi mejai pun bagung kakang ismoyo mergi sampun ngerisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane? Kulo dawis padus nyempeng bagung. Lah kuwi entek-entek aneh. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni? Karo wong kok ngene kok tok ladeni? Huh? demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Eh aja, aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing kayuwangan. Eh, adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adeng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iki ora digodali ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Pak, ah, eh, Piye? Ampun sampean tok ning kula yo nderek. Hmm, piye? Ana sing makili loro. garing karo aku dadi jole bagong. Pak. Kulo yo melu lho, Pak. Eh, Petruk yo gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasa. Aduh. Aku sendiri, Pak. Eh, kowe lagi duwe gawe mlebu bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning kayangan? Sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, pesta ora ana. aku kancane sapa, Pak? Uh, jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat to. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sungan. aku sing nglakoke melu jengkel. Aku oh, dadi tekon kok kaya ngono. wilo. ayo wong apa apa perlune, Dek? Eh, ya engko aku tak cap jempol cap jempol ning matamu ayo nesu ora jawaban kuwi wis payah ora wis aku gawan ikhlas ora ikhlas ngopo nolo garing ikhlas ora ikhlas dos pripun eh dos pundi kok dos pripun Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun, mboten kula ora buyadi kula sing tak tresnani, Gong. Sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Eh, dong hati-hati ya. Eh, iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Eh. Tulis gong ayah meninggal ngono. Terus gareng gong Kang Mas Sirno. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomere tak hapus. Oh iya. Ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe gareng omahe Petruk tak upakara. Iya. Reng, apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis main kana ora apa-apa. Bojoku sisan, Gong. Mulih mlaku wor ndek wae. Bojo kok lem mlaku ngene iki. Ra iso dijak ning resepsi. Lu kok sandal ya kangelan. Ninggah dateng kayangan Kakang Semar. Eh ayo, ayo. Ah monggo, pukulun monggo, pukulun kula dereaken. Afrika. Es sugih Semar mati. Monggo lemah Semar ki pelungguh pelungguh disewake karo Semar. Gareng ya ora ana petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nah gareng yu sertifikat ini. Eh, buatan kaya kuampleng buat <laughs> ngono. Mane ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Lah ana kanca ngomongan. Monggo nek aku biasane nek dong randhe kanca nang ngene gareng. Gareng pas selo aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana terus main dicemplungi awu sing penting wedange ireng terus cah loro kang senan ngene Petro tekan Petro gawe wedang jagongan ngrembug politik ngrembug calon lurah calon duko ngrembug kriminal wis werna-werna dadi seneng atine ane nang ngene iki Angar omah-omah ana sapa wis jajali eh, jan ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Ngaku arep nusun ning kayangan mongko ya ora ngerti dalan. Anjok ning kayangan terus andaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Ha ha ha. Iki nek tak parani omahe. Sakwa adimu diboyong neng kayangan tuh Bathara Guru are dipateni. Nek wata gograna so kampleng plok. Wah, kowe iki wong tuwa dikilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti, Bagong, buit. Eh nek ora ngono ndak wataga ora melu perkara iki. Kudu tak leboke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, kok iya le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Uh anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Mm -mm. Ngopo e, Gong? Asowan wataga. utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku dateng kok. Duwe no. Walah, santai wae, wo. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. -susu. Loh, jenengnya kuwale, jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Loh, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari wadagek. Heeh. Mm -mm. ngopo iki? Gong. Sepisan ngaturake sembah bekti ku katur si Wotogo. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Uh -uh. Kaping dwi. Waduh. Dwi apa? Loro, goblok. burung-burung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kuwa aku arep matur karo Wataga. Wataga kok ora layat. Lho. Ono apa Kong Gong? Omonganmu kok drawasi? Ora krungu iya, Gong. Adimu mati. Adiku sapa? Semar. Gong ranane lho. Lah mati apa? Mau lah gintis. Kowe krungu kabar lho. Ah wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhuke nek jugangan. Wis gandhatanku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna. Margo mlayu wae. Layu, layu. Ora meng bapakne lebu. Anakmu garing, wae. Lho, Garing, ya iya. Heeh. Petro ya iya. Padha lara wae. Ora. Kekurangan pangan nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep po piye-piye nang isih wis do sawah. Oh ya syukur. Heeh. Ning tak matur ya wae. Heeh. Bapak saiki ora nang omah. Lah nang endi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane critane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. Heeh. Ha. Aku ki entuk sasmita iso rancak lek ku bangun desa nek apa ku jenenge Dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem bertangga jiwa jambu dipunirmala. Ora darane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah, bapak terus mantek aji. Kula weling, pameling, pameling. Ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teko jeluk. Mm bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh, oh. Jadi bapak cerita ki kowe karo bapak karo Bendoro Guru dadan sekondok. Heeh. Hmm. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe teleke dadi bilung. Hus. Ah, ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok padhe. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Hooh. Oh. Lah terus Bendoro Guru teko, aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe mbangun desa ning syaraté kudu wonten tangga jiwa jambu dipon nirmala bathara guru malah ngendika ngene iki ulun gelem bagong kita nyuwun tangga jiwa marang ulun sebab tangga jiwa kuwi daraning para dewa uga sinebut jambu dipunimbal iki ya darane para dewa yen kita nyuwun marang ulun ulun lan kita kuwi dadi siji iki rak ra tekan nggone gak wis dong ora kowe ya ya terus terus ning kakang semar kudu nyembah karo ulun kudu basa karo ulun merga, ulun dadi diwaning para dewa ki sing ora gelem nyembah ora gelem basa karo ulun ki ming Kakang Semar ya Kakang Ismanto Ismaya Ismaya Heeh Aku rak lara ati wa mergane bapak kowe bapak kowe derajate tidak idak ora trima cara guru tantang wah kewanen kowe Neng nyatane ya wedi ora aku Cara guru metu njaba. Mm -hmm. Aku metu jero. Wah iya. Cara guru metu njaba nglumpuke para wadya bala pirang-pirang tau sak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar kacrit, kocar kacir. Kocar kacir. Heeh. Mm terus Betara guru maju nggawa pusaka jenenge Sapa? Si Cis. Ces. Trisula. Cis. Trisula. Bapak terus nang arep Bathara Guru, Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lah arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah. Hmm. Iki mesti bapak karo gareh karo Petro dipateni karo becara guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk siwa kok ngamuk nang kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manik Moyo to. Apa to kok rate jomo ya to? Heeh. Ora tunggal sak endok to. Saiki aku tak takon, nek Ismoyo dipateni Manik Moyo kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho, Pak. Gelem ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsu wong rada kocluk iki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak tak bantu. Aku iki tenane angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan ijen. Ngamuk ning kono. Ngamuk? Heeh. Mm -mm. Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar Podo. Anake Semar Dudu. Wah. Waduh. Diwasta ajene. Udu, udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petro Petro kuwi kowe dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono Heeh. keplaki gareng gitu. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena luruh lara luput pati, kowe ora iso mati. Heeh ya. Heeh. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Yo nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Arku Dara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Weh, cukup cuwil cangkemmu. Wong urung tadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah iya. Heeh. Mm Engko -mm. wis dadi wae. Aja weruh Werkudara ora wangun. Sapa? Anu wae, Kak. Aku pengen anu sel. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sak durunge nek kayangan arep bubung-bung golek temon. <laughs> oh, cah edan ora. Lho wong wedok kedhepi katut, kedhepi katut. Wah, gleleng. Terus tane tirta pawitra maning suci. Ora ngerti tirta pawitra. Ayo, eh, Kak. Si, isa ya, Kak? Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Lah masalah. Sing penting bagus. Hmm. Sana! Iso, iso, iso. jomplangke kor simo yo yo yo wis gak di wis gak diwalik go kaku malah tratapan wis tak walik ndoro raden janaka yo heeh mm terus ku munggah kayangan oke siap bapakmu kakangmu adimu dislametke oke okay, ora masalah wonten dadi janaka lho heeh mm -mm. sadurunge ning kayangan ning karang kawidodaren oh ngapeli dewi Subrobu. Wadon kowe iki kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rungkul aku wis mrono-mrono. Wis gak diwalek kok, ngambet ambegan. Hah? Ngambet ambegan. Hmm. dileleng tenan wis apa wis aku ndek kaca pengilan duwe nang jero kono cedak meja makan wis ana kok biasaan tegek tegek wonten dawuh Raden Janaka sing buri kuwi sebe niki bilung bilung wonten dawuh Raden wong kok kaya pentolan korek kudu sabar nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggane kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo jano kowe mlebu metu ning kayangan. Iye teguh. Mbok wandi sik wong aku ngerti kowe nek kowe ki bagong kok togak-togok. Men persis e, Kok. Kok menah. Men persis e, Wo. Wis kono menyang tegek wonten dawuh aku tak munggah ning kayuwangen ya tegek engko tak mampir Indomaret Juwana kok cenanangan tekan Indomaret ngopo tuku tisu ora ono sing dinggo lep tinggal lunga yo gak jeli aku wis kowe. Wong kok marahi mangkel mbilu ngejeke ya ngono. Iwang bikulun jagat kiri pratingga Iwang bikulun naradu Kule ingkeng waya pun jangan nongko ingkeng Jangan nongko, jangan nongko Kayak sambil ini apa lho bro? Eh semua Mikir panganan gitu tuh Jangan nongko kayak sambil kayak ngangguk kerupuk Wah nana butu lah weh, Jos. Kowe duwe ra kok? Ora. Ora ngapusi lah karo madang sik. Eh, Janoko kok madang? Janoko ki poso. Iya tegi. Wis gawe mangkat. Iwang bikul naradu. Iwang bikul Bathara kok Narada terus aku kenali apik ming karo Narada. Bikulun kanika putra Iwang Bikulun Bathara Guru Iwang Bikulun Bathara Bramaya Medipati penyarikan Kek hmm. penyarikane Pak Jare Wudu Dewa penyarang kok Pak Jare Kula ingkang Bikulun Bikulan 大中华包。